Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Հոսափողի մոտը Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Աշխատանքային խորհրդակցություն պաշտպանության բանակի բարձրագույն հրամկազմի մասնակցությամբ։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան շփման գծի իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Հիշենք եւ մեծարենք Մխիթար Ավշարյանը Պաշտպանության բանակի կազմավորման ակունքներում։ Թալիշի ազատագրման տեղն ու դերը Արցախյան գոյապայքարի տարեգրությունում։ Ազգային ազատագրական պայքարի գաղափարակիրը, ազատամարտիկն ու պետական գործիչը։ Խորհրդային միության նշանավոր հայաց գերազմական գործիչը, գեներալ Սերգեյ Հալաջյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Աշխատանքային խորհրդակցություն պաշտպանության բանակում Արցախի հանրապետության նախագահ Հարայիկ Հարությունյանն ապրիլի 14-ին այցելել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարություն եւ հանդիպել պաշտպանության բանակի բարձրագույն հրամանատարական կազմի հետ։ Երկրի ղեկավարը նախ լսել է Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կամո Վարդանյանի զեկույցը շփման գծի օպերատիվ մարտավարական իրավիճակի վերաբերյալ, ապա մանրամասն անդրադարձել հանրապետությունում արկա ռազմաքաղաքական իրավիճակի վերջին զարգացումներին։ Խոսելով ավտանգային խնդիրների մասին, նախագահ Հարությունյանը մեկ անգամ եւս ընդգծել է, որ պաշտպանական բոլոր ծրագրերը պետք է համադրված լինեն Արցախում տեղակայված ռուսական խաղապազորակազմի գործառույթների հետ, ավելացնելով, որ գերխնդիրը շարունակում է մնալ Արցախի ժողովրդի խաղաղ եւ ինքնիշխան կյանքի ապահովումը։ Հանդիպման ընթացքում տեղի է ունեցել մտքերի փոխանակում։ Նախագահը պատասխանել է ներկաներին հուզող հարցերին։ Իրադրությունն առաջնագծում Անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական զորքերը շարունակել են մնալ Ղարաբաղյան հատվածում, որտեղ մարտի 24-ից 25-ը պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների գործողությունների արդյունքում կասեցվել է նրանց առաջխաղացումը։ Այս մայիսին հայտարարություն է տարածել Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Ի պատասխան տարբեր հարցումների Պարզաբանում ենք, որ Սարդարաշենի գյուղապետ Հայկ Հակոբյանի 24 նույսեյեմին տված հարցազրույցը սխալ մեկնաբանությունների տեղիք է տվել։ Մասնավորապես ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ Ղարաբաղյան հատվածում, որտեղ մարտի 24-ից 25-ին Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների գործողությունների արդյունքում կասեցվել է նրանց առաջխաղացումը։ Իսկ այդ հատվածը գտնվում է մի քանի գյուղերի, այդ թվում Սարդարաշենի հարևանությամբ։ Միևնույն ժամանակ ադրբեջանական կողմը բարբերաբար ապատեղեկատվություն է տարածում տարբեր ուղություններով իբրև թե նոր ներխուժումների մասին, որոնցից վերջինը վերաբերում էր Մարտակերտի որոշի ուղերի։ Այնինչ իրականությունն այն է, որ նման ընդդումներն ամբողջովին կեղծ են եւ շփման գծի ոչ երկայնքով դիրքային որևէ փոփոխություն չի արձանագրվել Փարոխի ու Ղարագաղի վերոնշյալ դեպքերից հետո։ Ոչ են կանում հետևել միայն պաշտոնական լրավոսին եւ չտրվել ադրբեջանական ապատեղեկատվությանը, ասված է հայտարարության մեջ։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Ռուսաստանի խաղապահ զորախումբը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում իր արչև դրված խնդիրների կատարումը։ Այս մասին անցնող շաբաթվա ընթացքում համապատասխան հաղորդագրություններ է տարածել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ապրիլի 12-ին տարածած հաղորդագրության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը անցած 24 ժամվա ընթացքում Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից Հարու համայնքի տարածքում արձանագրվել է հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտման 1 դեպք ինչի հետևանքով հայկական կողմից զինծառայող են վիրավորվել։ Խաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը երկու կողմերի ներկայացուցիչների հետ համագործակցությամբ հարթել է միջադեպը։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների կողմից 27 դիտակետերում իրադրության շուրջօրյա մոնիթորինգ եւ քրակի դադարեցման ռեժիմի պահպանման վերահսկողությունը իրականացվում։ Բարեկությունը արվել Ասկերյանի, Մարտակերտի, Մարտունու շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքում։ Խաղապահ զորախմբի ինժեներական եւ սակարավորական խմբերը շարունակում են ստուգել եւ մաքրել տարածք հականներից եւ չպայթած զինամթերքից։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահներն անվտանգությունն ապահովելու եւ հնարավոր միջադեպերը կանխելու նպատակով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ շարունակական փոխգործակցությունը պահպանում են, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Հիշենք եւ մեծարենք Մխիթար Ավշարյան Ապրիլի 87 տարեկան հասակում կյանքից անժամանակ հեռացել է մարտական խաչառաջի եւ երկրորդ աստիճանների իշխանշանակի գնդապետ Մխիթար Ավշարյանը։ Նա 20-րդ դարեվերջի Արցախայցյան ազգային ազատագրական պայքարի առաջամարտիկներից ու պաշտպանության բանակի զրահատանկային զորքերը Փարքի ու Վարպետության նոր նշաձողի հասցրած անհատներից մեկն էր։ Մարտով թիկունքում ունենալով իրոք փառավոր մարտական անցյալ ու հարուստ զինվորական կենսագրություն, զբաղեցնելով բարձր զինվորական պաշտոններ, երբեք չկորցրեց բարձությունն ու ամիջականությունը մարդկային փոխհարաբերություններում եւ միշտ հավատարի մնաց իր դավանած արժե համակարգին։ Գնդապետ Մխիթարի Դուարտի Ավշարյանը ծնվել է 1965 թվականի փետրվարի 21-ին Ստեփանակերտ քաղաքում։ 1983-ից 1985 թվականներին ծառայել է խորհրդային բանակի Գերմանիայի Դեմոկրատական Հանրապետությունում տեղակայված զորախմբում որպես տանկային դասակի հրամանատար։ Մարտական կենսագրությունը սկսվել է 1991-ին երբ ընդգրկվեց Ստեփանակերտի իրենց թաղիկնապաշտպանական ջոկատում։ 1992-ից 94 թվականներին եղել է տանկային վաշտի, իսկ ապա նաև առանձին գումարտակի հրամանատար։ Շուշիի ազատագրումից առաջ Մխիթար Աֆշարյանի մի կերպ հաջողում է սեփական նախաձեռնությամբ ազնակազմ հավաքել եւ մասնակցել Բերթաքաղաքի ազատագրմանը։ Այնուհետև մասնակցել է ճակատային գծի բոլոր ուղություններում տեղ գտած կարևորագույն ռազմագործողություններին, Օմարից մինչև Արաքս, միշտ ունենալով առանցքային դերակատարում եւ հայլուն կատարելով առաջադրված մարտական խնդիրները։ 2005-ից 2006 թվականներին ուսանել է Մոսկվայի ռազմական ակադեմիայում։ Պատերազմից հետո զբաղեցրել է տարբեր պատասխանատու պաշտոններ՝ զորամասի հրամանատարի սպառազինության գծով տեղակալ, միավորման զրահատանկային ծառայության պետ, տանկային գնդի հրամանատար, միավորման հրամանատարի տեղակալ առաջնային գծով եւ միավորման շտաբի պետ, Արցախի հանրապետության գլխավոր զինկոմ, պաշտպանության նախարարության ռազմայինասիրական դաստիարակության եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ կապի բաժնի պետ։ Գնդապետ Մխիթար Ավշարյանի վաստակը անգնահատելի Արցախի ինքնապաշտպանության կազմակերպման պաշտպանության բանակի ստեղծման ու կայացման գործում։ Նրա անձնական օրինակով բազմաթիվ զինվորականներ են ոգեշնչվել, դաստիարակվել եւ ծառայության մեջ ու մարտի դաշտում հասել տպավորիչ արդյունքների։ Տասնյակ անգամներ մահվան աչքերին նայած, պարտություն չտեսած մեր օրյա հերոսը պարտվեց չարագուշակ հիվանդությանը։ Հիշենք եւ մեծարենք պաշտպանության բանակի գնդապետ եւ ազատագրական պայքարի մարտիկ Մխիթար Ավշարյանին եւ շարունակենք ապրելու արարել այն գաղափարներին հետեւելով, որոնք առաջնորդող են եղել մեր ազգի ու պետականության նվիրյալների համար։ Թալիշի ազատագրումը 28 տարի առաջ ապրիլի 14-ը նշանավորվեց Արցախի հինավուրց հայկական Թալիշ գյուղի ազատագրմամբ։ Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի սկզբնական փուլում ադրբեջանական կողմն օգտագործելով իր տեխնիկական եւ մարդկային առավելությունները 1992-ին Արցախյան մի շարք բնակավայրերի հետ միասին գրավեց նաեւ Թալիշ գյուղը։ Գյուղն ընկած է Արցախի Մարտակերտի շրջանի հյուսիսային սահմանագծում, շրջկենտրոնից 25 կիլոմետր հյուսիս, Մռավ լեռան արևելյան հատվածի հարավային լանջին, Թարթար գետի ցախ կողմում, Անտարապատ ցարալանջի վրա, հին հորրեկ գյուղավերակների մոտ։ Այն կարևոր աշխարհագրական դիրք ունի հատկապես Մարտակերտի շրջանի հյուսիսային հատվածի Արցախի ջրային ռեսուրսների վերահսկողության եւ Շամյանի շրջանի հետ կապի ապահովման համար։ 1990-ականներին Թալիշում կազմավորվել են աշխարհազորային ջոկատներ, որոնք գործում էին գյուղի ղեկավարության ներքո։ Հետագայում, երբ գյուղի տղաներից եւ հայաստանաբնակ թալիշցիներից կազմավորում են մարտական խմբեր, ստեղծում են ինքնապաշտպանական ջոկատ։ Հրամանատար Արարատ Սարգսյան, Եվրազմական շտաբ, շտաբի պետ Վոլոդիա Սիմոնյան։ Շտաբի ենթակայության տակ էին աշխարազորը եւ մարտական երկու ջոկատները։ Բնակավայրի անկումից հետո Թալիշի ազատամարտիկները շարունակեցին պայքարը ընդգրկվելով տարբեր ստորաբաժանումների կազմում։ Ջոկատները առանձին կամ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կազմում մասնակցել են Մարտակերտի, Ասկերանի, Քելբաջարի, Օմարի Լերանսկի եւ այլ վայրերի ինքնապաշտպանական եւ ազատագրման մարտերին։ 90-ականների Արցախյան պատերազմում Թալիշից զոհվել են 44 հոգի։ Միայն գրավումից 2 տարի անց 1994 թվականի ապրիլի 14-ին հաջողվեց գյուղն ազատագրել։ Թալիշը լիովին ավերված էր, չկար ոչ մի կանգուն տուն, բայց թալիշցիները վերադարձան հայրենի գյուղ եւ սկսեցին վերականգնել իրենց ավերված օջախները։ Գյուղը վերակառուցվեց, վերաբնակեցվեց ու շենացավ։ Թալիշ գյուղը, որը հյուսիսային Արցախի ամենամեծ գյուղերից է, իր պատմության ընթացքում մի քանի անգամ գրավվել եւ ավերվել է ճշնամիների կողմից։ Սակայն ամեն անգամ վերականգնվել է նվիրյալ թալիշցիների եւ նրանց օգնության հասած հայրենակիցների շնորհիվ։ Ցավոք 2020 թվականի քարորիա պատերազմի ընթացքում գյուղը հերթական անգամ անցավ հակառակորդի վերահսկողության տակ, բայց վստահ ենք այս դեպքերից հետո էլ գյուղի պատմությունը չի ավարտվելու։ Նորից ծնվելու են ազգի նվիրյալներ, ովքեր հինավուրց հայկական բնակավայրը նորից վերադարձնելու են իրենց իսկական տերերին։ Արցախյան ազատամարտի նվիրյալը Արցախյան շարժման եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախացման եւ պետականության կայացման գործընթացը մարմնավորվեց բազում հայորդիների կերպարով։ Ճակատագրական փորձությունը շատերի կենսագրությունը շեղեցունից։ Նրանցից մեկն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առաջին ղեկավար Արթուր Մկրտչյանն էր, ով եղերական մահով կյանքից հեռացավ 1953 թվականի ապրիլի 14-ին։ Պատմաբանի ու մտավորականի իր հաստատուն ուղին անցնող Արթուր Մկրտչյանի վիճակվեց դառնալ ազատամարտի հրամանատար եւ անկախացող Արցախի ղեկավար, դառնալ ձևավորող իշխանության բարձրագույն մարմնի Գերագույն խորհրդի նախագահը։ Ծնվել է Հադրութի Ուխտաձոր գյուղում 1959 թվականի փետրվարի 16-ին։ 1976 թվականին ավարտել է տեղի միջնակարգ դպրոցը եւ ընդունվել Երևանի Պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը։ 1981 թվականին ավարտել է համալսարանը եւ աշխատանքի անցել Հայաստանի ազգագրության պետական թանգարանում։ 1983-ից 86 թվականներին սովորել է Մոսկվայի ազգագրության ինստիտուտի ասպիրանտուրայում։ 1986 թվականին վերադարձել է հայրենիք եւ աշխատանքի անցել Հադրութի շրջանի պատմաերկրագիտական թանգարանում որպես տնօրեն։ 1990 թվականին պաշտպանել է տեխնացուական ատենախոսություն։ Նա Արցախյան շարժման այն առաջամարտիկներից էր, որ խորապես տիրապետում էր ազգային արժեքներին, ում համար իվ երուստ բարձ էր, որ մեր ժողովրդի գոյատևման ու առաջընթացի խնդիրն ան իրագործելի առած նրա հավաքական ուժի ու պայքարի։ Գրելով իր մեջ այս բանաձևման գաղափարները եւ նույն ժամանակ օժտված լինելով մարդկային բարձր հատկանիշներով, նա շարժման հորձանուտում հայտնվեց որպես ազգային խորհրդանիշ, էթնիկական առողջ ինքնագիտակցությամբ օժտված անհատ։ Եղել է հադրութի մեր ընդհանուր պայքարի ընդվզման կիզակետերից մեկի ինքնապաշտպանության առաջին հրամանատարներից։ Հանդիսանալով նորանկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անդրանիկ ղեկավարը, նա իր պաշտոնավարության կարճ ժամանակամիջոցում իրավի քիչ բան չարեց Արցախի պետական իշխանության առաջին հերթին ներկայացուցչական մարմնի Գագույն խորհրդի կազմավորման ու բնականոն գործունեության կազմակերպման համար։ Նրան էր վիճակված գլխավորել երկրի կառավարությունը ամենադժվար անցումային շրջանում, երբ իշխանության հինամակարգը փլուզվել էր, իսկ նորը նոր-նոր էր ծիլեր արձակում։ Արթուր Մկրչյանն ընդամենը 32 տարեկան էր, երբ ընտրվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ, եւ 33 տարեկան, երբ հունքին արձակված Կարակոցը վերջ դրեց այդ կարճ, բայց պայծառ կյանքին, որն անջնջելի հետ կեր թողել Արցախյան շարժման պատմության մեջ։ Արթուր Մկրտչյանը երկրորդ հայկական պետությունը ղեկավարել է ընդամենը 97 օր, սակայն նրա անձը կյանքի ուղին եւ ճակատագիրն այնպիսի անջնջելի հետ թողեցին հայ ժողովրդի նորագույն պատմության մեջ, որ անգամ պաշտոնավարած լինելով շուրջ 3 ամիս ժամանակահատվածով նրա անունն առհավետ բույն դրեց ժողովրդի հիշողության մեջ։ Իսկ ճակատագրի հեգնանքը դարձավ այս բոլոր տարիների ընթացքում ամենաբարդ, եւս ամենածանր ժամանակաշրջանի ողբերգականության խորհրդանիշը։ Քաղաքականության մեջ նրա ամփորձությունն ու անվարժությունը, որտեղ նա հայտնվել էր ճակատագրի բերմամբ, լիարժեքորեն փոխհատուցում էին նրա բնատուր խելքով, բացարձակ օրինավորությամբ եւ շարժման նպատակներին ու գաղափարներին հավատարմությամբ։ Այդ մասին փաստում են այն մարդիկ, ովքեր երբևէ առիթ են ունեցել շփվելու Արթուր Մկրտչյանի հետ, կամ գոնե փոքր ինչ ծանոթ են նրա գործունեությանը։ Արցախյան շարժումը սկսվելուց Արթուր Մկրչյանը դարձավ նրա ակտիվ մասնակիցը։ 9 հոգու թվում ստորագրելով առաջին նամակը Գորբաչովին։ Այն ժամանակներում չափազանց համարձակ այդ քայլը Արթուրի համար եղել է գիտակցված արարք։ Քայլ դեպի սեփական անձի եւ սկսվող հեղափոխական գործընթացներում սեփական դերի իմաստավորում։ 88-ի փետրվարի 12-ի հադրության հրավակից մինչև նախագահ ընտրվելը Արթուր Մկրչյանի ուղին եղել է սրընթաց։ 1992 թվականի հունվարի նորացին հանրապետության գլուխ կանգնեց մի երիտասարդ, ով մարմնավորում էր ազգային ազատագրական շարժման ոգին։ Նրա լավագույն վեհուլուսավոր դրսևորումներով որևէ գործչի իրական գնահատումը կատարելու համար անհրաժեշտ է երևակայել նրա կերպարը ժամանակային միջավայրի մեջ։ Ժողովուրդ հավատաց եւ սիրեց իր նորօրյա առաջնորդին։ Ժողովուրդը չի մոռանում եւ այսօր էլ սիրում է իր Արթուրին, շատ հաճախ այլոց գնահատելու համար չափանիշ դարձնելով նրա կերպարը։ Առավել գնահատելին ազգային ու պետական գործ չի, անկաշար մտավորականի ու հայրենասերային որակներ, որ այնքան հարկավոր էր նորանկախ պետության ավանդույթները արմատավորելու շրջանում։ Արթուր Մկրչյանի եւ նրա ընկերներից սկսած շարժումը դեռևս ավարտված չէ։ Այնինչ մենք փայփայում ենք մեր հոգու խորքում տարիներ առաջ, դեռևս այդ ամենին չենք հասել։ Դրա համար էլ մեր պայքարը դեռ շարունակվում է եւ ընդհանրապես պատմության մեջ չկան դրին ճանապարներով նվաճված հաղթանակներ առանց զոհաբերությունների, զրկանքների, կորուստների ու հետեւական պայքարի։ Նրա զոհաբերության ոգին, ամնացորդ նվիրումը եւ գաղափարական անսակարգ հավատքը պետք է ուղենիշ լիներ մեզ բոլորիս համար։ ԿՍՀՄ հայազգի գեներալը Հայ նշանավոր ռազմական գործիչ Սերգեյ Թեոդորոսի Գալաջևը, իսկական ազգանունը Հալաջյան, Ծնվել է 1902 թվականի ապրիլի 17-ին Նոր Նախիջևանում, ներկայումս Դոնի Ռոստով։ 1919 թվականին Տիֆլիս մահանում է Սերգեյի հայրը, որից հետո նա համալրում է Կարմիր բանակի շարքերը։ Մասնակցել է Ռուսաստանում ընթացող քաղաքացիական պատերազմին, Հյուսիսային Կովկասում մարտանջելով Վրանգելի եւ Մախնոյի զորքերի դեմ։ Շուտով Սերգեյը որոշում է կայացնում հաճախելու հրամանատարների դասընթացներին, սակայն տուբերկուլոզով հիվանդանալուց հետո նրան տեղափոխում են ոչ շարային ծառայության։ Պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելուց հետո Գալաջևին ազատում են աշխատանքից։ 1924 թվականին Գալաջևի ինքնական վերադառնում է Կարմիր բանակ եւ նրան ուղարկում են Դոնի շրջանի 9-րդ բաժին։ 1925 թվականին նա դառնում է քաղաքոմիսար։ 1936 թվականին Սերգեյն ավարտում է Լենինգրադի ռազմական քաղաքական ակադեմիան եւ մի քանի տարի աշխատելով որպես հրահանգիչ 1940 թվականի աշնանը նշանակում է 32-րդ կորպուսի զինվորական կոմիսար։ Հայրենական մեծ պատերազմի սկզբում 1941 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Սերգեյ Գալաջևին նշանակում են հարավարեմտյան ռազմաճակատի քաղաքական վարչակազմի ղեկավար։ Եվ այդ կարգավիճակով նա մասնակցում է Մոսկվայի ճակատամարտին։ 1942 թվականին տեղափոխում են Ստալինգրադի ռազմաճակատ։ Նույն թվականի դեկտեմբերի 8-ին Սերգեյ Գալաջևին շնորհում են գեներալ-մայորի կոչում։ Քաղաքական վարչակազմի ղեկավարի կարգավիճակով նա մասնակցում է նաև Կուրսկի ճակատամարտին, Լեհաստանի ազատագրմանը եւ Բերլինի գրոհին։ 1944 թվականի հուլիսի 28-ին Գալաջևին շնորհում են գեներալ-լեյտենանտի կոչում։ Մեծ հայրենականում տարած հաղթանակից հետո Սերգեյ Գալաջևը Գերմանիայում զբաղեցրել է խորհրդային զորախմբի քաղաքացիությունների պետի պաշտոնը գերմանական մի շարք թերթեր ստեղծվել է նրա ամիջական հրամանով։ ԽՍՀՄ բանակի գեներալ լեյտենանտ Սերգեյ Գալաջևը կնքում էր մահկանացուն 1954 թվականի դեկտեմբերի 23-ին Մոսկվայում։ Նա ապարգևատրվել է Լենինի 3, Կարմիր դրոշի 4, Սովորովի 2 եւ հայերենական պատերազմի առաջին աստիճանի մեդալներով եւ բազմաթիվ այլ շքանշաններով։